Bah, pour être très clair, c'est la chronique d'une mort annoncée. L'ARS veut depuis plusieurs années fermer la maternité. Badaspaldi ARS egiturak euh, olueko amategia zerratu nahi gala. Ikustez nola igantien azken egunak, untsa pentsatzen nian harrapostia eh euh, eskor ziltzatekiala. Ça va être une réponse négative. Bon, je suis un peu surpris parce que Hatik ginez, ez beginin gaizahandik galdegin. Bitartekai bat gunin nahi, ARS eta gue hartin harremana hobe izan ledin eta ber heinikua. Bena beharrezko elkarrezketa hoi euh, esplikatzeko zuin bedezi eta zuin inbilbidezien ez zaiku onartuik izan. pour euh, expliquer pourquoi nous avions présenté certains CV des médecins euh, et pourquoi nous pensions qu'ils étaient valides n'a pas été possible. Il y a donc là de notre part Bada ben aletik jokamolde txar bat haitatu gintien bedeziak ez litian hartuik izan eta beste aletik mespetsu handia. Geo ez gia hortan ekuatuko, guduka lekuz kamiatzen da eta justizian haintzinean jamanen dugu afea, aireza behen arduen haintzinean jarteko. Guekin dien zorroz suna beharko dieran euh, zertako estien bestekin. mettre surtout les responsables de l'ARS devant leurs responsabilités, c'est-à-dire de fermer tous les établissements qui sont dans la même situation que la nôtre et pour lesquels ils n'ont pas le même niveau d'exigence.